medicinistai pregioi. Antau nelonga tempo, la conata medicin reteio medscape.com publicigis curiosan rapporton de usona curacisto pri malsano ocasinta al lia propra etzino. Al si subite aperis haut inflamo sur la visagio quiu estes gena cae maltranquiliga. Char sia edzo estes dejoranta en hospitalo, sen eblezzo tui eliri, tial si devis consulti alian curaciston tutte sola. Facte si visitis curacistinon, cion si antaue neniam conis. Reveninte heimen, si raportis al sia edzo che la doctorino attenteme cae zorge audis cae examenis shin, petis sango testoin, tranquilligis shin pri la nedangerezzo de la haut problemo, cae fine prescribis contra allergian medicamenton quiu ne causos dormemon. Nome, la pacientino estis tutte contenta pri la maniero chi el si estis flegitta. Fine della consulto la doctorino demandis «Ciù mi raitas pregi por vi?» La pacientino iom surprisigis, sed char si estas catolico, si consentis. La curacistino tiam mal supren clinis la capon, cae el diris nelongan pregion al Iesuo, cae tiel finigis la visito. Veninte heimen, si cion rapportis al sia etso, quiu surprisigis multe pli forte ol si mem. Ien ciel li prescribis sian reagon. Mi estis shocita. Mia tuia reago estis che la afero estis neconvena, ec consterna. Ciu tiu curacisto pensas che pregio estis necessa? Ciu si credas che siai pregioi estas tiel efficae che ili influas la resulton? Al mine niam venus en la capon la ideo proponi pregion al paciento quiu ne trovigas ce la situatio de baldaua murto. La hipocrata juro aludas al diversae diagioi sed ne nion diras pri pregiado quil parto de paziento sorgato. Pregiado por pazientoi estis prefere reservita alla hospitala sacerdoto au alia religiulo. Cetere, mia edzino zino, bone resanigis, sed mi ne estas certa chu pro la pregio. Post citiu interesa rapporto, la reteio proponis alla legantoi quelcan demandoin pri tiu temo. Uno el tiui demandoi textis iene. Ciu iam ocasis che iu curacisto, clinicisto, proponis pregi por vi au por via familio? Yes, respondis quardec procentoi el la homoi. Oni concludas che in usono pregiado proponata de curacistoi ne estas tre lofta o casajo. En la iaro 2023, tiu sama reteio publicigis enqueton faritan inter curacistoi pri sama temo. Uno el la concludoi estis tiam che ses dec procentoi el la curatsistoi havas ian spiritetsan au religian practicadon. En Brasilo, la Federazia Medicin Consilantaro antau nelonge annuncis la creon de comitato con la specifa celo taxi studoin por compreni kiel religiemo, fido ca spiritetso povas influi la evoluon de pacientoi cae la preventadon de malsanoi. Medicinistoi de plurae facoi partoprenos la comitaton. Relate la rapporton montritan en la comenzo de citiu articolo, shainas che la malnova rifuso flanque de medicinistoi concerne spiritezza in credoin, lasta tempe iom Mille decies